36 skirsnis. Sustojęs prie Tiberijaus namų išlipo iš lektikos ir netrukus įėjo į atrijų, kur jau buvo pilna augustijonų. Vakarykščiai bičiuliai nustebę, kad jis pakviestas, vis dėlto traukėsi šalin, o jis vaikštinėjo tarp jų dailus, laisvas, nerūpestingas ir taip pasitikinti savimi, tarsi pat būtų dalyjas malonės. Kai kurie tai matydami, sunerimo širdyje, ar ne per anksti bus nusisukę? Tačiau Cezaris apsimetė jo nematas, neatsakė į nusilenkimą, dėjosi įsitraukęs į pokalbį. O Tigilinas priejas tarė. Labas vakaras, elegancijos arbitrė, ar vis dar teigi, kad nekrikščionį sudegino Romą? Petronius guštelėjo pečiais ir patapšnojęs jam per petį, lyg kokiam atleistiniam atsakė. Tu taip pat gerai, kaip yra žinai, ką apie tai galvoti. Nedrįstu lygintis su tavo išmintimi – Iš dalies teisybė, nes kai Cezaris perskaitys mums naują giesmę iš Trojos likimo, užuot klykęs į povas, turėtum tada pasakyti savo išmaningą nuomonę. Tigelinas prikando lūpą. Nelabai išdžiaugėsi, kad Cezaris įsigeidė paskelbti šiandien naują giesmę, nes čia atsiveria laukas, e, kur jis bejėgis varžyti su Petronijumi. Ir tikrai Neronas deklamuodamas nejučiomis iš įpratimo žvilgčiojo į Petronijų, akylai sekdamas jo veido išraišką. Šisai klausėsi kilnodamas antakius, tarpais pritardamas, tarpais suklusdamas, lyg būtų norėjęs pasitikrinti, ar gerai nugirdo, o po viskam ir pagyrė, ir pakritikavo, siūlydamas taisyti ar gludinti kai kurias eilutes. Ir Neronas jautė, kad kiti perdėtai liaupsindami rūpinasi vien savimi. Tik Petronijus domėsi poeziją dėl pačios poezijos. Jis vienintelis išmano ir jeigu ką pagiria, tai gali būti tikras, kad eilės artos pagirimo. Tad palengva ėmė su juo kalbėtis, ginčytis, o kai šis pagaliau abejojo kažkokiu posakiu, tarė jam, pamatysi paskutinėje giesmėje, kodėl jį pavartojau. Aha, pagalvojo Petronius, vadinasi, sulauksiu paskutinės giesmės. Ne vienas tai išgirdė širdie galvojo, vargas man, turėdamas tiek laiko, Petronijus dar gali atgauti malonę ir nuversti net Tigeliną. Ir pradėjo vėl gretintis prie jo. Tačiau vakaro pabaiga buvo netokia sėkminga, nes Petronijui, atsisveikinant Cezaris, staiga paklausė primerkęs akis, piktų ir kartu džiugiu veidu, o kodėl neatėjo Venicijus? Jeigu Petronijus būtų buvęs tikras, kad Venicijus su lygija jau anapus miesto vartų, būtų atsakęs – susitokė tau leidus ir išvyko. Tačiau, matydamas keistą Nerono šypseną, atsakė, jūsų kvietimas dieviškasai nerado jų namie. Pasakyk jam, kad mielai regėčiau, atsakė Neronas, ir pasakyk nuo manęs, kad nepraleistų žaidinių, kuriuose pamatys krikščionis. Petroniui sukėlė nerimą šie žodžiai, jam pasirodė, kad čia turėta galvoje lygija. Įsėdęs į lektiką, įsakė nešti namo dar sparčiau negu rytą, tačiau tai nebuvo taip lengva. Prie Tiberijaus namų grūdosi didelį ir reiksmingą minę, girta kaip ir anksčiau, bet nedainuojanti ir šokanti, o tarsi kažko įpykusi. Iš tolų sklido neaišku šūkavimai, kurių Petronijus iš karto nesuprato, bet jie darėsi vis galingesni, pagaliau susiliejo į vieną laukinį kauksmą. Krikščionis liūtams! Prabangios dvariškių lektikos nardė kaukiančioje minioje. Iš išdegusių gatvių gilumos bėgo vis nauji būriai, kurie išgirdę šauksmus juos kartojo. Iš lūpų į lūpą sklido žinia, kad gaudinės vyksta jau nuo vidudienio, kad sučiupta daugybė padėgėjų ir netrukus naujai nutiestomis ir senomis gatvėmis, griuvėsiais virtusiuose užkampiuose, aplink palatiną, visose kalvose ir soduose, nuo vieno Romos krašto iki kito, skambėjo vis inirtingesnis riksmas. Krikščionis liūtams, kaimenį, niekinamai kartojo Petronius, žmonės verti savo Cezarių. Ir susimastė, kad pasaulis pagrįstas smurtu, net barbarams neįmanomu žiaurumu, nusikaltimais ir nežmonišku ištvirkavimu, vis dėlto negali įsilaikyti. Roma buvo pasaulio viešpats, bet kartu ir pasaulio piktžaizdį. Nuo jos trenkė lavono dvokas. Ant supuvusio gyvenimo krito mirties šešėlis. Nekartą apie tai kalbėta netgi tarp augustijonų, bet Petronijus niekada taip aiškiai nematė tos tiesos, kad šis vainikuotas triumfo vežimas, kuriame stovi Roma, vilkdama paskui save supančiotą kaimenę, rieda į prarąją. Pasaulyje viršpataujančio miesto gyvenimas jam atrodė it kažkoks komediantų šokis, kažkokia orgija, kuri vis dėlto turi baigtis. Dabar suprato, kad tik tai krikščionys turi kažkokius naujus gyvenimo pagrindus, bet manė, kad netrukus jų neriks nei ženklų. O tada kas? Komediantų šokis suksis toliau, vedamas Nerono, ir jeigu Neronas paražus atsiras kitas toks pat arba dar blogesnis, nes tokioje tautoje ir tarp tokių patricijų nėra jokios vilties iškilti geresniam. Bus nauja orgija, tik tai dar niekingesnė, dar šlikštesnė. Tačiau orgija negali trukti amžinai ir reikia po jos eiti miegoti, sakysime, kad ir iš nuovargio. Mąstydamas apie tai, pats Petronijus jautėsi baisiai nuvargęs. Ar verta gyventi ir dar nežinioje dėl rytojaus, tik dėl to, kad pamatytum šitokią pasaulio tvarką. Mirties genijus pagaliau nėra negražesnis už sapnų genijų. Jis taip pat turi sparnus ant pečių. Lektikas sustojo prie namų durų, budrus dujininkas tučtojau jas atidarė. Ar kilnusis Vinicijus sugrįžo, paklausė jį Petronijus. Va, ką tik, ponia atsakė vergas. Vadinasi, jos neatsijami, pagalvojo Petronius. Ir nusimetęs stogą įbėgo į atrijų, Vinicijus sėdėjo ant trikojo, panarinęs galvą ko neligi kelių ir susidėjęs rankas ant galvos, bet išgirdęs žingsnius, pakėlė su akmenėjus į veidą, kuriame tik akys peršlygiškai degė. Per vėlai nuvykai? paklausė Petronius. Taip, ją suėmė prieš vidudienį. Stojo valandėlė tylos. Ar matėjai ją? Taip. Kur ji? Mamertinų kalėjime. Petronius krūptelėjo ir įsmėgė į Venecijų klausimą žvelgsnį. Šis suprato. Ne, tari, jos neįmetė į Tulijaną. Paaiškinimas žemiausia požeminio kalėjimo dalis su vienintelė angalubose. Paaiškinimo pabaiga. Netgi nei vidurinės kameras. Papirkau sargybą, kad užleistų jai savo kambarį. Ursas atsigulė tarpduryje, ir būdi prie jos. Kodėl Ursas jos neapgynė? Atsiuntė 50 pretorijonų, bet to Linas jam uždraudė. O Linas? Linas miršta, todėl jo neėmi. Ką ketini daryti? Išgelbėti ją arba mirti draugę. Aš taip pat tikiu Kristų. Vinicijus kalbėjo lyg ir ramiai, bet jo balsas buvo kažkoks sukrečiantis. Ir Petronijos širdis sudrebėjo, iš tikro gaileščio. Aš tave suprantu, tarė, bet kaip tu ją ketini gelbėti? Papirkau sargybą pirmiausia, kad gintų ją nuo pasityčiojimų, o antra, kad nekliudytų pabėgti. Kada tai turi būti? Jie paaiškino, negali jos atiduoti to jau pat, nes bija atsakomybės. Kai kalėjimas būsęs prikimšta žmonių ir kai niekas jau nebevaliuosia suskaičiuoti kalinių, tada ją man atiduosia, tačiau tai jau paskutinė priemonė. Pirmiausia, tu gelbėk ją ir mane. Tu, Cezario bičiulis, jis pats ją man atidavė, eik pas jį ir gelbėk mane. Užuot atsakęs, Petronius pašaukė vergą ir liepęs jam atnešti du tamsus apsiautalus ir du kardus, kreipėsi į Venecijų. Pakeliui tau atsakysiu, tarė, o dabar imk apsiautalą, imk ginklą ir einam į kalėjimą. Ten duok sargybinėms tūkstantį sestercijų, duok dvigubai ir penkiagubai daugiau, kad tik išleistų lygietus to jau, o jei ne, bus per vėlu. Einam, sutiko Vinicijus. Po valandėlės avudu atsidūrė gatvėje. O dabar klausyk manęs, tarė Petronijus. Nenorėjau gaišti laiko. Nuo šiandien aš Cezario nemalonėje. Mano paties gyvybė kabo ant plaukų, todėl nieko negaliu išgauti iš Nerono. Dar blogiau, esu tikras, kad man ko nors paprašius jis pasielgtų priešingai Jeigu ne tai, irgi būčiau tau pataręs bėgti su lygyje arba ją atsiimti jėga. Beje, jeigu tau pavyktų ištrūkti, Cezario rūstybė kristų ant mano galvos, o šiandien jis veikiau išpildytų kokį tavo prašymą, negu mano. Tačiau tuo nepasikliauk, ištraukia iš kalėjimo ir bėg, nieko kita tau nelieka. Jeigu tai nepavyks, bus laiko griebtis kitų būdų. Tuo tarpu žinau, kad lygija suimta ne tik už Kristaus tikėjimą, jei ir tave persekioja popėjos rūstybė. Ar prisimeni, kaip įžeidėjai Augusta, ją atstumdamas? Jinai žino, kad atstumiai dėl lygijos, kurios ji neapkentė iš pirmo žvilgsnio. Juk ir anksčiau stengėsi lygiją pražudyti apkaltindama, kad nuo jos apžavų esamėjas jų kūdikis. Dabar šiuose įvykiuose jaučiama popėjos ranka. Kuogi paaiškinti, kad lygija buvo suimta pirmiausia, kas galėjo parodyti lino namus, Aš tau sakau, kad buvo seniai sekama. Suprantu, kad rastel tau širdį ir atimu paskutinės viltis, bet tyčia dėstau visą tai, kad žinotum, jeigu jos neišvaduosi, kol jie nesusiprato, kad tu mėginsi šitai padaryti, tai žūsi tebu. Taip, taip, suprantu. Dusliai atsakė Vinicijus. Buvo vėlus metas ir gatvės tuščios, bet jų šneką nutraukė sutiktas girtas gladiatorius, kuris susvirduliavęs griuvo ant Petronijaus ir atsirėmė ranką jam į petį, tvoksdamas į veidą vyno tvaiko ir šaukdamas kimiu balsu. Krikščionis liūtams. Mirmilonė, ramiai atsiliepė Petronijus, paklausyk gerų patarimų ir trauk savo keliu. Paaiškinimas. Mirmilonai, žuvelės gladiatoriai, kurie kaudavosi su sunkia ginkluote. Paaiškinimo pabaiga. Tada girtasis sugriebė jį ir kita ranka už pėties. Rėk draugė su manimi, o jei ne, nusuksiu tau sprandą. Krikščionis, liūtams. Tačiau Petronijaus nervai jau nebeatlaikė šių riksmų. Kai išėjo iš palatino, jie visą laiką įkamavo tarsi košmaras ir draskė jam ausis, tad dabar, pamačius prieš save iškeltą milžino kumštį, kantrybės taurė persipildė. Bičiuli, tarė, dvoki vyno ir kliudai man. Tai pasakė suvarė jam į krūtinę, lygi rankenos, trumpą kardą, kuriuo buvo apsiginklavęs išeidamas iš namų, tada paėmė už parankės Venicijų ir pasakojo toliau, lyg niekur nieku. Cezaris pasakė man šiandien, perduok nuo manęs Venicijui, kad ateitų į žaidinės, kuriuose pasirodys krikščionys. Supranti, ką tai reiškia? Jie nori pasidaryti savo pramogą iš tavo skausmo, jų viskas apgalvota – Gal dėl to nesuėmi kol kas tavęs ir manęs. Jei nesugebėsi jos tučto jau išplėšti iš ten, tada, nežinau, gal aktė tave užstotų, bet ar ką laimės? Tavo žemė Sicilijoje taip pat galėtų sugundyti Tigeliną. Pamėgink. Atiduosiu jam viską, ką turiu, atsakė Vinicijus. Nuo karinų iki forumo buvo nelabai toli, taigi jie greitai atėjo – Naktis jau ėmė blykšti ir tvirtovės mūrai aiškiai dunksojo prieblantoje. Kai pasuko prie Mamertinų kalėjimo, Petronijus taiga sustojo ir tarė. Pretorijonai, per vėlu. Kalėjimą jau supo dvigubos karių gretos, apie aušris sidabravo geležinius jų šalmus ir iečių smaigalius. Venitijos veidas išbalo kaip marmuras. Eime, tarė. Netrukus jie sustojo prie tų gretų, E, Petronijus apdovanotas nepaprastą atmintimį ir pažinojęs ne tik vyresniuosius, bet ir ko ne visus pretorijus karius, dabar pamatė pažįstamą kohortų svadą ir mostelėjo jam. Ir tu čia, negeri, tarė, įsakyta saugoti kalėjimą? Taip, kilnusis Petronijau, prefektas bijo, kad kas nepamėgintų išvaduoti padėgėjų. Ar duotas įsakymas nieko neįleisti? Paklausė Vinicijus. Ne, ponė, pažįstami lankysuimtuosius, šitokiu būdu sugaudysime daugiau krikščionių. Tai leisk mane, tarė Vinicijus, ir suspaudęs Petronijui ranką jam tarė. Pasimatyk su akte, o aš ateisiu sužinoti, ką jie atsakė. Ateik, sutiko Petronijus. Tuo metu po žeme ir už storų sienų pasigirdo gėdojimas. Giesmė iš pradžių dusli prislopinta, kas kart vis garsėjo – Vyrų, moterų ir vaikų balsai liejosi į vieną darnų chorą. Visas kalėjimas aušaus tyloje ėmė skambėti kaip arfa, tačiau tai nebuvo sielvarto ir nevilties balsai, atvirkščiai juose skambėjo džiaugsmas ir triumfas. Kareiviai susižvalgė nustebę, danguje sušvito pirmieji auksiniai ir ausvi aušros blyksniai. Perskirimas 52. Šauksmas krikščionis liūtams – vis tebeidėjo visuose miesto kampuose. Iš pat pradžių ne tik niekas nebejojo, kad jie buvo nelaimės kaltininkai, bet niekas net nenorėjo bejoti, nes jų nubaudimas turėjo būti ir puikiai pramauga žmonėms. Tačiau pasklido nuomonė, kad nelaimė nebūtų pasiekusi tokio baisaus masto, jeigu ne dievų rūstybė, todėl šventyklose įsakyta nešti piakulus arba atgailos aukas. Sibilės knygų patarimu senatas surengė iškilmes ir viešas maldas į vulkaną, cererą ir prozerpiną. Matronos dėjų atnašas Junonai, ištisa jų procesija nukeliavo net į pajūrį pasisemti vandens ir jų apšlakstyti deivį statulą. Ištekėjusios moterys ruošė dievams vaišes ir būdėjo naktimis. Visa Roma valėsi nuodėmės, nešė aukas ir stengėsi permaldauti nemirtingusius, o tuo metu per gaisavietės tiesėsi naujos plačios gatvės. Šiam ten jau pakloti naujų puikių namų, rūmų ir šventyklų pamatai, tačiau pirmiausia buvo statomi neregėta sparta didžiuliai mediniai amfiteatrai, kuriuose turėjo mirti krikščionys. Po pasitarimo Tiberijaus namuose tuo jau buvo duoti įsakymai, prokonsulams pristatyti laukinių žvėrių. Pigelinas ištuštino visų Italijos miestų vivagiumus, net ir pačių mažųjų. Jo nurodymu, Afrikoje buvo surinktos didžiulės medžioklės, kuriuose privalėjo dalyvauti visi vietiniai gyventojai. Į Romą buvo gabenami drambliai ir tigrai iš Azijos, krokodilai ir hipopotamai iš Nilo, liūtai iš Atlanto, vilkai ir lokiai iš Pirėnų, nešiausia šunys iš Hibernijos, molosų šunys iš Egipto, buivulai ir didžiuliai žiaurūs taurai iš Germanijos, suimtųjų buvo labai daug ir todėl žaidinės turėjo toli pranaukti visą, kas lygi šiol regėta. Cezaris įsigeidė gaisro atsiminimą paskandinti kraujuje ir nugirdyti jų aromą, taigi dar niekada nebuvo žadama tokio puikaus kraujo praleimo. Įsismaginusi mene padėjo vigilams ir pretorionams gaudyti krikščionis – tai nebuvo sunku, nes iš tiesi jų pulkai dar tebe buvo su kitais žmonėmis soduose ir viešai išpažino savo tikėjimą. Apsupti jie klaupėsi ant kelių ir gėdodami giesmes leidosi suimami be pasipriešinimo, tačiau jų nuolankumas tik dar labiau sutino žmonės, kurie nežinodami jo šaltinio laikė jį nusikaltėlių užsispyrimu ir užkėtėjimu. Dėl to persekiotai tiesiog niršo. Pasitaikė ne kartą, kad plikščiai grobė krikščionis pretorijonams iš rankų ir čia pat draskė. Moteris vilko už plaukų į kalėjimus, vaikų galvas daužė į akmenis, tūkstančiai žmonių dieną naktį kaukdami lakstė gatvėmis, ieškojo aukų gaisravietėse, kaminuose ir rūsiuose. Prieš kalėjimus prie laužų aplink vyno statines kėlė bakšiškas puotas ir šaukius, vakarais tiesiog apsvaigę klausėsi panašių į griaustinį reumojimų – nuo kurių eidėjo visas miestas. Kalėjimuose buvo pribrūsta tūkstančiai žmonių, o minia ir pretorionai kasdien vis varė naujas aukas. Gailestingumas išnyko, atrodė, kad žmonės užmiršo kalbėti ir laukinėme kvaitulyje įsiminė tik vieną šauksmą – krikščionis liūtams. Atėjo neapsakomai karštos dienos, o naktys tokios tvankios, kokių niekada anksčiau neregėta – Pats oras tarsi buvo prisigėręs beprotystės, kraujo ir piktadarybių. O šitą perpildytą žiaurybių taurę atitiko taip pat perpildytą kančių troštimo taurė. Kristaus sekėjai savo norų ėjo į mirtį arba net jos ieškojo, kol sudraudė griežti vyresniųjų įsakymai. Šiųjų nurodymų jie jau ėmė rinktis tik už miesto, požemiuose palei apijaus kelią ir priemiešių vynoginuose, priklausančiuose patricijams krikščionims, iš kurių lygi šiol dar nebuvo suimtas ne vienas. Palatinas gerai žinojo, kad prie Kristaus sekėjų priklauso ir Flavijus, ir e, Domitila, ir Pomponija Grecina, ir Kornelijus Pudentas, ir Vinicijus, bet pats Cezaris bijojo, kad plikščiams nepavyks įteikti, jog štai tokie žmonės padegė Romą, taigi pirmiausia pasirūpinta įtikinti minias, o bausmė ir keštas atidėta vėlesniam laikui. Kiti spėliojo, kad šiuos patricijus išgelbėjo aktės įtaka. Tačiau jie klydo. E, teisybė įsiskyrė su Venicijumi, Petronijus nuvyko pas aktę, kad pagelbėtų lygiai, bet ji galėjo jam pasiūlyti vien savo ašaras, nes gyveno užmiršta ir susikrimtusi, pakenčiama tik todėl, kad slėpėsi ir nuo popėjos, ir nuo Cezarių. Vis dėlto jie aplankė lygiją kalėjime, atnešė drabužių ir maisto, bet svarbiausia, ją apsaugojo nuotegų ir papirktos sargybos pasityčiojimų. O Petronijus negalėjo užmešti, kad jeigu ne jis ir jo sumanimas pagrobti lygiją iš aulų namų, tai dabar tikriausiai nesėdėtų kalėjime, bet to jis norėjo laimėti žaidimą su Tigelinu, todėl negalėjo nei laiko, nei pastangų. Per šias kelias dienas pasimatė su Seneka, Domicijumi Afru, Kristinila, per kurią norėjo patekti pas popėją, e, su Terpnu Diodoru, gražuoliu Pitagoru, pagaliau su Alituru ir Pariu, kurių prašymus Cezaris paprastai visada patenkindavo. Padedant Chrysotemidei, kuri dabar buvo Vatinijaus meilužė, stengėsi pasitelkti net šį pagalbą, nešikštėdamas ir jam ir kitiems nei pažadų, nei pinigų. Tačiau visos jo pastangos nedavė vaisių. Seneka, tikras dėl savo paties rytojaus, ėmė jam aiškinti, kad krikščionys, jeigu net ir nesudegino Romos, turi būti išnaikinti miesto labui, žodžiu tariant, teisino būsimas kerdinės valstybės interesais. Terpnas ir Diodoras paėmė pinigus ir nieko už juos nenuveikė. Vatinius pranešė Cezariui, kad jį bandė papirkti. Tik tai vienas alitūras, iš pradžių piktai nusiteikęs prieš krikščionis, dabar jų gailėjo – ir išdryso priminti Cezariui įmestą į kalėjimą merginą ir ją užtarti, bet nieko daugiau nepešė, tik tokį atsakymą. Nejau tu manai, kad aš silpnesnės dvasios užbruta, kuris Romos labai nepagailėjo savo paties sūnų? Kai Alituras pakartojo atsakymą Petronijui, šis tarė, jeigu jau jis palygino save su brutu, tai įsigelbėjimo nėra. Tačiau jam buvo gaila Venicijaus ir nuogastavo, kad jis nepasikeisintų į savo gyvybę. Dabar, svarstė, jį dar palaiko jos gelbėjimo pastangos, jos vaizdas ir pati kančia, bet kai visi žygiai nieko neduos ir užges paskutinė vilties kibirkštėlė, tada prisiekiu kastorų, jis net laikys ir kris ant kardų. Petronijai buvo netgi suprantamesnė tokia baigtis, negu tokia meilė ir tokia kančia. O tuo tarpu Vinicijus įtempęs prautą, darė ką įmanydamas, kad tik išgelbėtų lygiją, aplankė Augustijonus ir pas kadaise toks išdidus dabar meldė jų pagalbos. Per Vitelijų siūlė Tigelinui savo Sicilijos žemės ir viską, ko tik panorėsias. Tačiau Tigelinas matyt bijodamas užrūstinti Augustą, atsisakė eiti pas patį Cezarį, apkabinti jo kelius ir maldauti, buvo tuščias darbas. Teisybė Vinicijus baudėsi ir to griebtis Bet Petronis išgirdęs apie sumanimą paklausė. O jeigu jis nesutiks, jeigu atsakys pokštų arba niekingų grasinimų, ką darysi? Nuo šių žodžių Vinicijaus veidą perkreipė skausmas ir įtužis, sukarsti dantį sugrikšėjo. Taip, tarė Petronius, todėl tau nepatariu. Užkirsi visus išgelbėjimo kelius. Tačiau Vinicijus susitvardė ir braukdamas delnu per išpiltą šaltų prakaitų kaktą pasakė, ne, ne, juk aš krikščionis. Ir užsimirši, kaip ką tik dabar buvai užsimiršęs, turi teisę pražudyti save, bet ne ją. Prisimink, ką patyrė prieš mirtį Sejano duktį. Taip kalbėdamas nebuvo visai nuoširdus, nes jam daugiau rūpėjo Vinicijus, o neligija. Tačiau žinojo, nieko kitu neįstengsia sulaikyti jo nuo pavojingo žingsnio tik įtikinimu, kad neišvengiamai pražudysęs lygiją. Beje, Petronijus neapsiriko, nes palatinė, laukiant jaunojo tribūno, imtasi atitinkamo atsargumo priemonių. Tačiau Vinicijos kančios prašauko visas žmogaus ištvermės ribas. Nuo to laiko, kai lygija buvo uždaryta į kalėjimą ir ant jos krito būsimų kankinimų atšvaitai, jis ne tik pamilo ją šimtą kartų karščiau, bet tiesiog ėmė garbinti širdyje beveik kaip šventąją, tarsi nežemišką būtybę. O dabar pagalvojus, kad tą būtybę ir mylimą, ir kartu šventą teks prarasti, kad ją gali užgriūti ne vien mirtis, bet ir kančios, dar baisesnės už pačią mirtį, kraujas jam stingo gyslose širdis šaukė nesibaigiančią aimaną, maišysi protas. Tarpais vaidenosi, kad į galvą plūsta gyva ugnis, kuri ją sudegins arba susprogdins jau nebesuprato, kas dedasi, nebesuprato, kodėl Kristus tas gailestingasis, tas Dievas, neteina į pagalbą savo sekėjams, kodėl aprūkę palatino mūrai neprasmenga skradžiai žemę, o su jais kartu Neronas, Augustijonai, Pretorijonų stovykla ir visas šis piktadarybių miestas. Tam atrodė, kad negali ir neturi būti kitaip ir kad viskas, ką regi jo akis, kas drasko jo sielą ir nuo ko plyšta širdis, tik sapnas, Tačiau žvėrių reumojimas sakė čia tikrovė, arenas kalančių kirvių paukšėjimas sakė čia tikrovė, o ją patvirtino minių kauksmas ir perpildyti kalėjimai. Tada geso jo tikėjimas Kristumi ir tas gesimas buvo nauja kančia galbūt baisiausia iš visų. O Petronijus kalbėjo jam, atsimink, ką patyrė prieš mirtį Sejano duktė. Perskirimas 53. Ir viskas nuėjo per niek. Vinicijus taip nusižemino, kad ieškojo paramos tarp atleistinių ir vergių, tiek Cezario, tiek Popėjos dosniai mokėjo už jų tuščius pažadus, mėgindamas brangiomis dovanomis palenkti į savo pusę. Susirado pirmąjį Augustos vyrą Rufijų Krispiną ir įsirūpino jo laišką jai, padovanojo dvarą Ansijuje jo sūnui iš pirmosios santokos Rufijui, bet šitaip tik užrūstino Cezarį, kuris neapkentė posūnio. Per tam tyčia pasiūstą žygūną jis rašė antrajam popėjos vyrui Otonui į Ispaniją, siūlė visą savo turtą ir save patį, kol pagaliau suprato, kad yra jiems tik žaisliukas ir jeigu būtų apsimetęs, jog lygijos kalinimas mažai jam berūpi, būtų greičiau ją išvadavęs. Ta pat suprato ir Petronijus, o dienos plaukė viena po kitos, amfiteatrai jau pabaigti, jau dalyjamos teseros, tai yra ženklai įeiti į liūdus matutinus, tačiau šį kartą šie rytmečio žaidimai dėl neregėtai didelio aukų skaičiaus turėjo trukti dienas, savaitės ir mėnesius. Jau nebuvo niekur dėti krikščionių, kalėjimai prigrūsti, juose siautė karštlygi, putikulai, tai yra bendri kapai, kur laidojami vergai, jau darėsi perpildyti, kilo pavojus, kad lygos gali paplisti visame mieste – tad nutarta paskubėti. O šito žinios siekė ir Vinicijaus ausis, gesindamos paskutinės vilties prošvaisės. Kol buvo laiko, galėjo guostis iliuzijomis, kad kažką dar pasieks, bet dabar jau nebeliko ir laiko. Reginiai netrukus turėjo prasidėti. Lygija bet kurią dieną galėjo atsidurti cirko kunikulę, o iš jos išeimas tik į areną. Paaiškinimas kunikulas – arenos požemiai. Paaiškinimo pabaiga. Vinicijus, nežinodamas, kur ją nublokš likimas ir smurtininkų žiaurybė, ėmė vaikščioti po visus cirkus, papirkinėti sargus ir bestiarius, keldamas tokius pageidavimus, kurių tie negalėjo įvykdyti. Tarpai susigriebdavo, kad rūpinasi tik tuo, kaip padaryti jai netokią baisę mirtį, ir tada būtent jausdavo, kad jo galvoje nesmegenys, o karšto žarijos. Vėja neketino jos pergyventi ir nusprendė žūti draugė su ją, tačiau manė, kad skausmas gali išdeginti jame gyvybę dar netėjus baisiai valandai. Bičiuliai ir Petronijus taip pat būkštavo, kad bet kurią dieną gali jam atsiverti šešėlių karalystė. Venicijaus veidas pajuodavo ir pasidarė panašus į tas vaškų kaukės, kurios laikomos lararijuose. Bruožuose sustingo nustebimas, tarsi būtų nesupratęs, kas atsitiko ir kas dar gali atsitikti. Kada kas jį prašnekdavo, jis mechaniškai pakeldavo rankas prie galvos ir suspaudęs delnais milkinius apstulbę žiūrėdavo į kalbantį klausimų žvilgsnių. Naktis leisdavo kartu su Ursu palei lygijos duris kalėjime, o jeigu kas liepdavo eiti pailsėti, grįždavo pas Petronijų ir iki ryto vaikščiodavo po atrijų. Vegai dažnai rasdavo klūpantį iškeltomis rankomis arba gulintį kniūkščiant žemės, melsdavosi į Kristų nes jis buvo jo paskutinė viltis. Viskas per niek, lygiai galėjo išgelbėti tik stebuklas, tad Vinicijus daužė kaktą į žydinio plytas ir maldavo stebuklo. Tačiau jam dar buvo likę tiek nuovokos, kad suprato, jog Petro malda daugiau reiškia negu jo. Petras jį krikštijo, Petras pats darė stebuklus, tad tegu dabar išgelbėja ir padeda. Ir vieną naktį išėjo jo ieškoti. Krikščionys, kurių jau nedaug buvo belikę, stropiai slėpė jį dabar net vieni nuo kitų, kad kuris nors silpna dvasis neišduotų jo nejučiomis arba tyčia visuotinėje sumaištyje ir niokojime Vinicijus, užsijėmė tik tai lygijos gelbėjimo iš kalėjimo, pametė apaštalą iš akių, beje, po savo krikšto buvo jį sutikęs vos vieną kartą, dar neprasidėjus persekiojimams. Tačiau nuvykęs pas tą fosorių, kurio lūšnelėje buvo pakrikštyta, sužinojo, kad Kornelijaus Pudento vynuoginę už sportą salariją bus krikščionių susirinkimas. Fosorius pasišovė nuvesti į jį Vinicijų tikindamas, kad ten surasę Petrą. Sutemus jie išėjo ir palikę už nugarėje miesto sienas, paskui traukdami neandrių prižėlusiomis daubomis, nusigavo į vynogyną, tokį sunkiai pasiekiamą ir nuo šalų. Susirinkimas vyko pašiūrėje, kur paprastai būdavo spaudžiamas vynas. Įeinant Venecijaus ausys nugirdo maldo šnapždėsį, o žengęs pamatė blausėje žibintų šviesoje keliasdešimt suklaupusių žmonių, pasinėrusių maldoje. Jie kalbėjo lyg ir litaniją, balsų choras vyrai ir moterys nuolatos kartojo Kristau pasigailėk. Tuose balsuose virpėjo didis liūdėsys ir širdgėla. Petras buvo čia, klūpojo priekyje prieš medinį kryžių, prikaltą prie pašiūrės sienos ir meldėsi. Vinicijus iš tolo pažino jo baltus plaukus ir iškeltas rankas. Pirmiausia, jaunajam Patricijui šovė mintis prasibrauti pro žmonės, pulti apaštalui po kojų ir šaukti gelbėk. Tačiau ar maldos iškilmingumas, ar jo paties nusilpimas pakirto kelius ir atsiklaupęs tarpdurį įsėmė kartoti dėjuodamas, užlaužęs rankas, Kristau pasigailėk. Jei būtų buvęs visos sąmonės, būtų supratęs, kad ne tik jo maldavime skamba aimana, ne tik jis atnešė čia savo skausmą, savo širdgėlą ir savo nerimą, nebuvo šiame susirinkime ne vieno gyvo žmogaus, kuris nebūtų praradę širdžiai brangių būtybių, o kai karščiausi ir drąsiausi sekėjai jau sėdėjo kalėjimuose, kai vis klido ir sklido naujo žinios apie tyčiojimasi ten iš jų ir kankinimus, kai nelaimės mastas prašauko visas prielaidas, kai teliko tik saujalį – ko gera nebūtum radęs tarp jų nei vieno, kas nebūtų susviravę savo tikėjime ir apimtas abejonių, klausęs, kur Kristus ir kodėl jis leidžia, kad blogis taptų galingesnis už Dievą. Vis dėlto tuo tarpu susirūpinę jie dar maldavo, jo gailestingumo, nes kiekvieno širdie lygi šiol ruseno vilties kibirkštėliai, kad jis ateis, sutrems blogį, nublokš į bedugnę Neroną ir įsiviešpataus pasaulyje. Jie dar žvelgė į dangų, dar klausėsi, dar meldėsi su virpuliu, ir Vinicijus nuolat kartodamas Kristau pasigailėk, ėmė nirti į tokią pat ekstazę, kaip kadaise Fosariaus lūšnelėje. Štai jie šaukėsi jo iš pačių savo skausmo versmių iš gilumos, štai jo šaukėsi Petras, tai galgi ims ir prasivers dangus, sudrebė žemė iš pamatų ir nužengsis neregėtame spindesyje su žvaigždėmis po kojų gailestingas, vetrūstus ir išaukštins ištikimuosius savo ir nutrenks bedugniems praryti persekiotojus